سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك رزقا حلالا طيبا ونسألك عملا متقبلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio pa smo od ummeta posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima koje ga molimo da nam čuva tako što će nas nadahnuti da njemu budemo zahvalni. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas sačuva vatre i svakoga dijela koje približava vatri. Gospodaru počasti nas korisnim znanjem, počasti nas iskrenim srcima, Počasti nas halal obskrbom i počasti nas dijelima koja će kod tebe biti primljena. Amin. Salavat selam poslaniku čiji su nas hadisi okupili večeras u tabačkom mešćidu. Salavat selam njegovoj časnoj Mubarek porodici, njegovim plemenitim Mubarek ashabima i neka je Allah dragi zadovoljan sa svima onima koji su trud ulagali da se dragom Bogu na seždu pada. Posebno onima koji su u nas uložili trud i napor da mi budemo od onih koji su dragom Allahu odani. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, jedan veliki alim, zvao se Sufjane Seuri, kada su ga pitali o stvoritelju, on je odgovorio Lauhu jirtu bejne e juhasibeni ebi e juhasibeni rabbi lahtartu rabbi. Da me na sudnjem danu gospodar upita želiš li da predamnom polažeš račun ili će tvoj babo biti taj pred kim ćeš račun polagati. Kaže Hazreti Sufjane Seuri Lehtartu Rabbi, ja bih izabrao svoga gospodara. Mi smo jedno od Allah dragi zna koliko Božih stvorenja. A roditeljima smo djeca. Jedan od stubova vjerovanja vjernika i vjernice jeste da je Allah milostiviji prema nama od roditelja naših da je ono što učinimo dobra njegovo i njemu. Njegovo, on nam je dao sposobnost da učinimo, a njemu pripada zahvalnost što nas je počastio da budemo od onih koji čine dobro. Zaista u tijelu, kako Hazret Pejgamber sallallahu alaihi ve sellem kaže Ela fil džesedi, Ela inne fil džesedi le Zaista u tijelu ima jedan organ. Iza saluhat, saluhal džesedu kullu. Ako je taj organ valjan, čestit, čedan, Allahu drago odan. Saluha el džesedu kulluhu, čitavo tijelo je dobro. Ela wahi el kal, to je srce. Ono što je srce, draga braćo i sestre, u našem, u našem tijelu, to je akida u identitetu vjernika. To je vjerovanje u tvom i mom identitetu vjernika. Vjerovati da niko ti ne može dati ono što Allah ne dozvoli. Niti ti može uskratiti ono što ti Allah ono što ti Allah dadni. Vjerovati u to je nešto što moramo jačati u svome srcu. U tome posebno nam može pomoći prisutnost u namazu. Kada klanjaš namaz, prvi rekat, zamisli, nemoj misliti još ostalo tri, nego reci subhanallah, prošao mi je jedan. Obrni logiku, reci, jedan rekat mi je prošao, još samo su mi tri ostala. Pa kad klanjaš drugi, reci Arab... Onako kako je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio ashave sallu salate muwaddi'in. Klanjajte namaz onoga ko se sa dunjalkom oprašta. Odmati tegoba namaza. Odmati bude olakšica. Odmati bude radost. Odmati bude drago što si dragom Bogu na namazu. Vrlo bitna stvar, evo, učio sam tu dobu. Stalno molimo dragog Allaha, stalno. Molimo ga da nam dadne korisno znanje. Molimo ga da nam dadne halal obskrbu. Molimo ga da nam dadne srca koja su iskrena. I molimo ga da nam dadne dijela koja su primljena. Nemojte nikada da se uzdižemo svojim dijelima. Nemojte nikada da kažemo uradio sam, učinio sam, pomogao sam. To ti je od Allaha i Allaha. Allah ti je dao mogućnost da učiniš. I ono što vjernika i vjernicu karakteriše jeste da svaki, svako dobro djelo koje uradi stide se dragog gospodara jer nisu sigurni. Jer nisu sigurni da li su bili u tom dijelu krajnje iskreni. Ili je to pomučeno sa nečim od onoga što kvari djelo. Mi smo došli, hvala dragom gospodaru, do 24. poglavlja, do 34. poglavlja u sahihu imama Buharije i zamolit ću vas onako kako smo uobičajali da na početku se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharića u hadijskoj zbirku čitamo Redan lillahi el fatih Poglavlje nosi babu men lem jeral vudu'a illa min al mahrađein. Poglavlje oni koji smatraju da se abdest treba uzeti samo ukoliko se obavila velika ili mala nužda. Wa qawli ta'ala i riječi uzvišenog gospodara Ev dža'a ahadu minkum minal Ili je neko od vas obavio nuždu. Mi smo družiti se sa fikhom, družiti se sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi koji govori o abdestu. Kroz fih govorili da je kod svih učenjaka ono zbog čega čovjek treba ponovo uzeti abdest. Mi kažemo izgubio abdest, jel tako? Neki dan idem čaršijom i razmišljam, može li čovjek izgubiti abdest? Jel ga izgubio? Mislim, onda ga mora i naći, jel? Onda ne kažeš, išao sam da uzmem abdest, nego idem da nađem abdest. I dobro, možeš li izgubiti ono što nije tvoje? Jel? Tako da nas Allah dragi počasti. Dakle, kod svih učenjaka, kada osoba obavi veliku ili malu nuždu, takva osoba mora ponoviti, ponoviti abdest. I ovo je jedna od stvari koju stalno govorimo na halki hadisa. Dar je gospodara da nam je evo ulazimo još malo u mjesec Muhammeda sallallahu alaihi mjesec njegovog rođenja. Dar je gospodara da nam je dao poslanika koji nam je pojasnio čak i detalje vezano za ono čega se obično ljudi stidi. Do detalja na koji način je Muhammed sallallahu alaihi poučio nas kada obavljamo nuždu, pa da se iza te nužde očistimo. Pa prilikom obavljanja nužde nemoj se okretati prema kjavi niti licem, niti lijeđima. O svemu tome smo govorili, sjećate se. Allahov dar. Pazite, zar je moguće da je Allah dragi nama preko svoga poslanika uredio i taj aspekt, a da nije nama uredio kako ćemo se ponašati u džami. Ili šta više, da nam nije dao kroz Kur'an, kroz sunnet, kako ćemo se ponašati u društvu. I zbog toga bježite od onoga vam počne pričat, znate koliko smo puta ostali pričali o čišćenju nakon velike i male nuždi. Ljudi znaju to ni podaštavat, kažu, ona je subhanallah, znaš, knjige fika, tu, tu se puno kaže, govori o tome velika mala nužda čišćenja, subhanallah. Ona osoba koja se ne očiti kako treba za namaz, možda čitav život obavlja namaz, a nije čista bila čitav život obavlja namaz. Kako je Hazreti Omer govorio, radi Allah, inne ređule le yusalli sitina ama. Kaže, čovjek obavlja namaz 60 godina. La tuqbalu minhu reka. Allah mu ne primi jedan rekat, ne dva rekata. Zbog toga je obaveza. Od farzova za vjernika i vjernicu jeste da nauči te stvari. I kada naučiš voditi računa, i kada u svom životu otvoriš toliko prostora da razmišljaš o čistoć tijela, zamisli koliko će onda vjernik i vjernica razmišljati o čistoć srca, o čistoći duše, o štoči namjera, o štoči odnosa, o štoči relacija, o čistoći na fakije koju unosi u svoju kuću I zato kada otvoriš knjige fika, naravno da ćeš vidjeti prvo kitabu Tahare, knjiga o čistoći Kao da ti ulema kaže, pola noći srce prije nego što uđeš u ovu knjigu. Jer ne možeš, ako srce nije čisto, ne može ni odjeća biti čista. Ako jeste, onda imaš neki interes koji želiš da, da ostvariš. Ovdje Imam Buharija nam govori o jednom pitanju koje je fiksko pitanje, a to je da od četiri mezheba jedino hanefijski mezheb dodaje da krv, kada krv potekne čovjeku da je obavezan da opet uzme abdest. On ovdje zastupa mišljenje da da nije obavezan. I to je stav tri mezheba. I lijepo je znate, radi opće kulture kakva je situacija. Ja sam govorio puno puta, možda sam nekim ovaj, i dosadio, o onoj dvojici Alima, Šafi i Hanefi. Jedan je šafijskog mezheba, jedan je hanefijskog. Kod Šafija, kada krene krv, ne kvari sa abdest. A kod Hanefija, kvari. Kod Šafija, ako te dotakne, žensko kvari se tako da Hanefija se ne kvari. I dvojica su krenula na hađ, obojica u lema. I kaže na hađu znate kakva gužva budi. I sad zamisli ti u talafu i kaže ovaj šafija, ovaj ide, ide malo, malo pa kaže dotakne ga žene. I on po svom mezhebu mora šta? Mijenjati tabne. Ova Hanefija malo, malo pa imao neku ranu, vidi je krv krenula. I kaže nije dvojica zajedno. Kaže šta? Zijanio, izgubio abdestu, mi kaže izlazi, sad zamisli, probija se kroz tava, pa se vrati, pa taman ono malo ti fali da dođeš do hađeru leseda, usmjerio se polako, malo, pomalo, malo, pomalo, i kaže, u, kaže, krv, dotakla me, izlazi. Kaže, nakon trećeg puta gledaju jedan u drugog subhanala i kaže, gospodaru moj, ja sam sada, kaže, Hanefija, ovaj Šafjević. <laughs> Kaže, ovaj, gospodar moj, ja sam sada Šafjević. Što? Ne, mogu. Alhamdulillah, Allah dragi nam je olakšao kada znaš da u pravnoj školi, to je mišljenje koje ima svoj, svoj sene, svoje utemeljenje. I ti na to se nastoniš i kaže gospodar moj ja sam Hanetija i gospodar moj ja sam Šafi i tako su mogli obaviti tavaf kako treba. u Atala Ata, jedan od, od tavina koji se zvao ta poznati pravnik, Fimen jakruđu min duburihi dudu, au min zekerihi nahul Kumar, Osoba kojoj iz polnog organa ili ovaj u formi izmeta izađe neka vrsta mimo neka životinica zna se deset ljudi pokvari stomak ili ne do Bog imaju bolest i to bez obzira što nije nečistoća izme i to ga obavezuje da promijeni da promijeni abdest. Vokale Džabir ibn Abdillah, Džabir ibn Abdullah je rekao to je jedan od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onaj ashab, pričali smo o njemu. To je onaj ashab kojeg je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitao jesi li se oženio. I subhanallah, jedan od, od, od smjernica u ponašanju čovjeka jeste da, da za one ljude oko sebe. Rasulullah sallallahu alaihi sallam pita njega izostav, džabir išao na kraju vojske i kaže Resulullah je znao uvijek izostati nazad da vidi ako neko zaostane da ga, ili ne do Bog i nešto da pokupi. I kaže, Džabira jesi li se oženio? Kaže, jesam Boži poslaniće. Kaže, jesi li oženio udavan ili udavan? Kaže, Boži poslaniće, oženio sam udavan Kaže, ovako kaže, te im imre'eten džamija. Kaže, oženio sam ženu, na arapskom jeziku se univerzitet kaže džamija. Oženio sam ženu kao univerzitet. <laughs> Zašto? Pa kaže, zato što zna voditi računa o kući, već imala svoju djecu, bila udavan. Pa kaže, što nisi? Kaže, ti si mladić. Kaže, što nisi? oženio djevojku koja nije bila udavana. Ipak je, vi znate da je ljubav među vršnjacima lakše se rađa. I lakše opšto, i lakše se zaštiti. Kaže njemu Resulullah, zašto nisi oženio vršnjakinju svoju koja nije bila udavana? Slušajte ovo, subhanallah. Kaže, inne ebi iz Tešhede, kaže, moj babo je preselio kao šehid. Tereke tis abenat, ostavio devet kćeri. Moji sestara koja su još uvijek, ona su curce, još djeca. Kaže, pa sam želio, pa sam želio da oženim onu koja će mi pomoći da onima vodim briku. Subhanallah, nesebičnosti, Allah dragi. I danas, danas svi se pitaju šta dobijaju. I više je počeo se po internetu, nedavno mi Hanuma govori, kaže, šta dobija žena od braka? Subhanallah, ne muslimani kaže nemoj gledat šta može domovna tva učiniti za tebe, Gledaj šta ti možeš učiniti za domovinu. I mijenjali način na koji ljudi razmišljaju. Umjesto da kaže šta dobija kad uđe u brak. Zaštitila sebe i svog muža od harama. I on zaštitio nju i ona zaštitila njega. Grad je brak koji je osnovna čelija umeta. Da di, di, sutra ako rodi djecu, bude dika svome poslaniku. Ponosi se pred stvrteljem jer se odazvala. Umjesto da ide šta dobija. Ne, ne, ne. Subhan. Kaže šta sve gubi? Kaže gubi karijeru, gubi ovo. Isto okrenut će mladim ljudima zašto u brak? Pa ti se kaže vezo za... Čuvajte se. Čuvajte se oni koji na prvi pogled nam pomažu, a vjerujte suštinski nam odmažu. Gledajte Džabira radijallahu anhu kaže oženio sam ženu. Oženio sam ženu koja je bila udavana. Zašto? Zato što imam sestre u kojima bi vodio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali nije pomoć Rasulullah nije samo da mi je Rasulullah pitao ga o njegovom ali kaže hoćeš mi prodati tu devu a deva zadnja ide hoće Rasulullah da ga pomogne kaže hoćeš mi prodati tu devu subhanallah kaže hoću Boži poslaniće kaže Boži poslanik njemu kaže za, za dinar jedan za dirhem jedan pa kaže Boži poslaniće to je malo gledaj razgovor i kaže, toliko mi je Resulullah s.a.v. dao za devu i onda mi je još vratio devu. Znači nemoj, ako hoćeš nekoga da pitaš za njegovo stanje, šta ima, kako si, gledaj da mu možeš pomoći. Ako otvoriš temu, neko ti priča o nekom problemu, nemoj otvarati sa njim dublje iću temu ako mu ne možeš pomoći. U najmanju ruku, kad čuješ da ima problem, reci ja od sad njega imam u svojim dobama. Da je njemu Allah olakša. Pa će imen se mnoge stvari u životu olakšati. Iza dahike fi salati ade salate volem al vudu. Kaže, kada se nasmije u namazu, ponovit će namaz, a neće ponoviti abdest. Ovo je stav također određenog broja pravnika kod nas u Hanefijskoj pravnoj školi na osnovu drugih rivajeta mora ponoviti i abdest i, i namaz. To da znate. al-Hasan, kaže Hasan al-Basri, radijallahu anhu, to onaj koji je rekao da će gospodar na sudnjem danu dati da Islam dođe u liku lijepoga insana i da prođe pored svakog od umeta Muhameda sallallahu alaihi ve i da kaže koga je pomogao, <laughs> koga je osramotio. Kaže, ukoliko bude sjekao kosu svoju, šišao se, ili nokte rezao, sada govori šta ne kvari abdest, ili skini svoju, svoje mesve, kaže, felavu wudu'a, ali ih nije dužan da uzme abdest. Ovo oko mestvi imaju pravila. I o tome vidite, oni koji koriste meste, uzmu knjige koje definiraju šta je to mestva, kako se nosi. I nemojte da bude da insan klanja, a da nema abdest. Jer je čuo negdje može se mlatnuti po čarapama ljetnim dva puta i kaže riješen problem. Nemojte, to je šuplja priča. Dobro. Votala Ebu Hureyra la vudu'a illa min hades. Kaže nema, ovaj, nema abdesta osim ukoliko se obavi velika ili mala nužda. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم spominje se od Džabira radijallahu anhu, malo prije smo ga spominjali, njegov otac, ovo je Džabir, njegov sin je Abdullah ibn Džabir, ovaj o kojem sam ispričao. Abdullah ibn Džabir se oženio onaj ženom koja je trebala da njemu pomogne u misiji. Subhanallah, vezujte se za ljude, vezujte se za ljude koji će vam pomoći da ono najbolje u vama izaći. Nemojte se vezivati za ljude koji najgore iz vas izvlače. Jer imate ljude koji iz vas, kako, dovodite u takve situacije, upućujete takve riječi da najgore ste vadi. sufan Kaže da je Resulullah s.a.v. bio na vojnom pohodu da turrika kaže vojni pohod poveza zašto? zato što su hodali kamenjem pa su im se odjeća im se pocijepala od oštrog kamenja pa su im se noge raskrvarile s shabma pa su motali ovaj kao neke krpe oko nogu samo da zaustave krvarenje i da mogu prijeći preko tog kamenja. Zato se ta bitka zove Zaturiqa. Farum je ređulom bi sehmin, pa jedan od muslimanskih vojnika bio pogođen strijelom. Feneze fedem, pa je krv kaže šiknula. Fereka o sežede o meda fi salati. I onda je on šta? Učinio ruku, pao na seždu i nastavio svoj namaz bez, bez da, da uzima abdest. No, no. وقال الحسن Hasan al-Basri je također rekao ma zalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Muslimani su u vrijeme pegambera sallallahu alejhi ve klanjali dok su bili ranjeni. Imate jednog ashaba koji je stražario. Pogodila ga je strijela, nije dozvolio da omete nama svoj, nego je završio namaz. Subhanallah. Hazreti Abdullah ibn Zubair je jedne prilike ujela ga je zmija i morali su mu odsjeći nogu. Kažu njemu, Abdullah, hoćeš li da ti damo vina? Pa da popiješ vina kako bi izgubio svijest. Napićemo te, kaže, da ti je lakše. Kaže Abdullah, tako mi je Allaha, nikada u moja usta nije kap jedna onoga što je Allah zabranio ušla. Nije će ni sad. Pa kaže, kako ćemo ti odsjeć nogu? Kaže, sačekajte da ja klanjam namaz. Pa kada završim sa dva rekiata i preselamim, kaže, sjecite je neću ni osjetiti. I subhanallah, kada su mu odsjekli i vatrom zatvorili ranu da ne ide krvarenje, kažu njemu u tom trenutku, slušaj, Abdullah, malo prije ti je sina konj, kaže, udario i ubio ga. Kaže, Hazreti Abdullah ibn Zubeir, kaže, podiže ruke, kaže, gospodaru moj, kaže, jedno dijete si mi uzeo, a koliko si ih ostavio, još petero djece imao. Kaže, noga je otišla, kaže, ali si mi ostavio drugu nogu i obje ruke. Čuvajte se onoga ako gleda samo što nema. Jedan od problema je da nas samo gledam što nema. A ne gledam ono što imam, što možda ni za šta ne bi na svijetu prodao. Ne bi dao oči koje imam ni za šta na svijetu. A gledam što drugi možda svojim očima gleda nešto drugo. Kaže, kome ovo svira nekoga se <laughs> Molimo, kad poravnajte, popunite safove, <laughs> ugaste mobitele. Dobro. Dobro, hvala dragom Bogu, pa nije na namazu. Uvijek je musibet mogao biti veći. Dobro. Tavus, kaže Tavus, također jedan od Tavina, Mohamed ibn Ali i Mohamed ibn Ali u Atavu Ehlul Hijaz i učenjaci Ehlul Hijaza. Vi znate da se da je podjela islamskog, islamske države bila prema područjima. Pa imate Šam, to je područje kompletnije Sirije, Palestine, Jordana i Libana. Tu se sve zove Šam. Kogoti je iz Šama kažu Ehlu Šam radi. Irak je bio kompletno područje tamo, čak je zahvatao dio današnjega Irana. Uh, Hidžaz je bio područje Mekke i Medine, to se zvalo, zvalo Hidžazom. I kaže ova ulema, oni su svi iz, iz Hidžaza, lej se fit demi vudu, neće se abdest uzimati ukoliko krene krene krvarin. Asar ibn Umar ten faharađe min heddem. Desilo se ibn Umaru da mu iscuri bubuljca i kaže iza, iza onaj vode iz bubuljce potekla i kaže krv Kaže, volem je te voda i nije uzeo i nije uzeo abdest. Wa bezak ibn Abi Eufa, jedan od ashaba je ispljunuo dok je klanjao negdje na periferiji ovaj grada, desilo mu se da imao u ustima ran, pa je počela rana da da krvari. Kaže, ispljunuo je i kaže, bila je krv, kaže. Međutim, nije prekinuo svoj namaz. وقال ابن عمر والحسن fimen jahteđim. A Hazreti Abdullah ibn Omer i Hasan al Basri kažu ona osoba koja uradi hijjamu, pusti krv. Lejsa alehi nije, dužno, nije dužan, nije dužna ta osoba ništa illa gaslu mahađimihi. Ništa drugo nego oprati ono mjesto gdje, gdje odakle pustio krv. Mi ćemo danas samo ovaj jedan hadis jer je ovaj kratak i onaj vrlo poučan, hvala dragom Bogu, pa smo bili u praktičnoj primjeni tog hadisa večeras. To je 176. hadis. Hadesena Adem ibn Abi Ijas, prenio nam je Adem, sin ibn Abi Ijasa. Kala hadesena ibn Abi Zib, od ibn Abi Ziba, an Sa'idin il makburi od Sa'ida al-Makburi, an Abi Hureyra. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu. Kala, kala nabiju sallallahu alaihi wasallam, la je zalu l'abdu, kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, la je zalu l'abdu fi salatin. Rob će zaista, vjernik i vjernica, biti u namazu, ma kane fil mesčidi sala, dokle god je u i čeka namaz. Dakle, oni koji su večeras došli na jaciju, kad su ušli u džamiju, kao da su na, na namaz. Fakale ređulun ađemih, pa je jedan stranac, ne Arapin, rekao Mel hadesu ja eba hurera, kaže šta je to što, zbog čega se gubi abdest? Kale esautu, kaže kada čuješ zvuk. Jani abbarta, misli na puštanje vjetra. Kaže da se od toga mora, da se mora promijeniti abdest. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi wa sallam govori o tome koliko je bitno nije ti Ti dođeš u džamiju u trenutku kada si ušao. Sjeti se hadisa Rasulullah sallallahu alejhi da je rob Allahov rob vjernik i vjernica su namazu dokle god čekaju namaz. Dakle priprema za namaz je namaz. Čekanje namaza završio se, kaže mi jedan vjeroučitelj, da ga Allah dragi pomogne, čestit vrlo čovjek, kaže u mom selu se kaže uvijek, kaže glavna stvar je bio namaz. Kad se jedan namaz završi, ljudi čekaju sljedeći. Ravnaju se prema tomi, kupe sjenu u periodu između dva namaza, dočekuju, čak nekada je nemuslimanima, onaj nejasno kaže, mi kažemo, naćemo se iz akšama, kaže to baš iz akšama, što ne kažeš u pet, u šest? Razumijete? Ne razumiju da je nama akšam jedan od centralnih stvari u, u danu. Ja ću tebe u vegovoj na se vidjeti, To je meni normalni I ti i ja znamo. To je naš jezik, naša terminologija. Ogromna je vrijednost čekanja namaza. Kaže Hazret Pejgamber sallallahu alaihi za čekanje namaza do namaza. Kaže ela wa ribat. Bdjenje na Allahovom putu je kada obaviš jedan namaz pa iščekuješ sljedeći namaz. Subhanallah, ustaneš ujutro klanjaš saba odiješ na posao, sve subhanallah misliš, hoću li ovdje klanjati ili ću na poslu obaviti namaz, gdje mogu. Znači planira svoj dan, planira svoj dan prema onim stvarima, jel, namaz, to je sjećanje na gospodara. Pet puta na dan, najmanje, ti ćeš imati svoje trenutke kada se sjećaš gospodara. A vi znate, to smo nekoliko puta govorili, da je najopasnija bolest protiv koje se moramo boriti. I danas je ona najprisutnija. Sve druge stvari su. Isto kao močvara. Iz močvare izlazi svašta. Mi danas imamo situaciju da ubijamo i komarce, ubijamo i zvijeri, i zmije, i ovo i ono. To su ljudska ponašanja. Ono što jeste močvara je nemar. Onaj koji je u gafletu, onaj koji je nemaran prema stvortelju, koji je nemaran prema činjenici da ga stvortelj nije ostavio bez upute, da ga nije ostavio bez poslanika, da ga nije ostavio bez recepta za lijep i, ispunjen, sretan život. Ta, ta osoba će svašta uraditi. I zbog toga obaviti namaz radi sjećanja na gospodara svaki dan znači šta? Držati kod sebe držati kod sebe svijest o stvortelju. Jer moglo je nama biti u islamu, naveće obaviš sahat vremena, imaš i riješen problem. Ne, ne, ustaneš, obaviš namaz, sjetiš se gospodara čim ustaneš. Podne, kad si u najveću trc frc, odvoji vremena, klanaj, desetak minuta, ne treba ti više, obavi namaz. I kindija, ide tam, prolazi. Ko kaže, prijeđe 30. godinu, klanjao je i kindiju svoga života. To je definitivno tako. Ko klanja, kaže, akšan, svoga života, malo je onih, kaže, da znaš koji će dočekati ravi da nas Allah dragi počasti da budemo odani koji će dočekati u zdravlju i pokornosti Allahu i taravi. Amin. Molim dragog Boga da nas pomogne ako boda da razumijemo da je rob u namazu dokle god namaz čeka. Euz billahi min shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas vatri i svakog djela koje približava vatri. Gospodaru naš molimo te da nam podariš korisno znanje. Gospodar naš molimo te da nam podariš srca koja će se tebi sjećati. Gospodar naš podari nam halal Gospodar naš podari nam djela koja ćeš ti od nas primiti. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa nemoj naša dobra djela odbiti. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa naš dolazak večeras ti primi. Gospodaru naš kogod je učinio bilo koje dobro u ovom mešću, ti to primi. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga zla i sačuvaj umet tvoga miljenika od svakoga zla. Gospodaru naš obskrbi nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Gospodaru naš podari uspjeha našim studentima. Gospodaru naš podari uspjeha našim studentima. Gospodaru naš podari našim studentima svijest da onih izmeti i čini čini izmet umetu Muhameda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš molimo te da zaštitiš umet Muhameda. Gospodaru naš molimo te da nas učiniš od umeta Muhameda. Gospodaru naš molimo te da obskrbiš umet Muhameda. Gospodaru naš molimo te da nas učiniš od umeta Muhameda. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš da mi budemo od onih koji rade za dobro umeta tvoga miljenika Muhameda. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu tvoga miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Neka njegove hadise slušamo od njega onako kako smo ih na dunjalu slušali od tvojih robova. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين السلام عليكم